السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا وبعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكم تكيمتم محمد صلاة سلام زنفكيه hadithi tuliyoisoma ni hadithi ambaye Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatufunza mambo muhimu na miongoni mwayo ni maelekezo ambayo anatuelekeza katika jambo ambalo kwamba ni bora zaidi Muislamu kushikamana na maelekezo hayo na vile vile anatufunza tuwe ni wenye kushikamana na tabia hii nzuri ambayo kwamba inapatikaniwa katika hadithi hii. Naam, anasema alayhi salatu wassalam, min husni islami almar tarkuhu ma la ya'nihi, katika uzuri wa Islamu wa mtu ni kuachana na yale ambayo kwamba haimuhusu. Maana ya hadith ni kuwa hakika Muislamu ambaye kwamba Uislamu wake ni mzuri ni kuachana na yale ambayo kwamba sio muhimu kwake katika dini yake na, katuni, na katika dunia yake na miongoni mwa vitu ambavyo kwamba anafaa kujiweka mbali na kujitenga ni maneno na vitendo ambayo kwamba ipo katika dini yake na dunia yake ambayo kwamba haimuhusu na mnajitahidi kushikamana na yale ambayo kwamba yanamuhusu na ni muhimu kwake kushikamana navyo kwa hiyo tumepata naam kufahamu maana ya hadith wacha kwa haraka haraka faida ambayo kwamba inapatikaniwa katika hadith takriban faida nne faida ya kwanza ni mtu kuachana na yale ambayo kwamba sio muhimu kwake yeye katika mambo ya dini yake na mambo ya dunia yake ajiweke mbali na yale ambayo kwamba sio muhimu kwake yeye Naam, faida ya pili ni mtu kushughulika na kujishughulisha na yale ambayo kwamba ni muhimu kwake yeye katika mambo ya dini yake na mambo ya dunia yake. Na faida ya tatu ni hakika mtu kujiweka mbali na yale ambayo kwamba sio muhimu kwake ni jambo ambalo kwamba linaleta raha katika nafsi ya mwanadamu huyo, na vile vile anakuwa ni mwenye kuhifadhi wakati wake. Naam, na vile vile anakuwa ni mwenye ku, kujikinga kutokamana na kuvunjiwa heshima yake. Naam, na katika hadithi hii faida ya nne tunapata ni kuwa watu tofautiana katika Uislamu. Kuna wale ambao kwamba Uislamu wao inakuwa nzuri kwa ajili ya kujishughulisha na zile vitu muhimu katika dini yao naam na katika dunia yao wakawa wanashughulika na zile vitu muhimu wanavifanya katika maneno na vitendo na vile vile kuna watu ambao kwamba uislamu wao si nzuri ni kujishughulisha na mambo ambayo kwamba naam si nzuri katika dini yao wala dunia yao wanajishughulisha na maneno ambayo kwamba sio mazuri na vile vile vitendo ambavyo kwamba sio mazuri. Kwa hiyo tunahusiana kuweza kushikamana na mafunzo muhimu hii ya Rasul alayhi salatu wasalam na adabu nzuri alayhi salatu wasalam aliyotufunza na mwelekeo mzuri ambayo kwamba alayhi salatu wasalam alituelekeza. Kwa machache tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla فيتبعون أحسنه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك